La natura medio ne capablas sen fine adaptigi. Cio ocasas se oni dum iardecoi cun metas datumoin el mesurado de proximume duona miliono da arboi en la giangaloi de sud Africo cae Azio. Oni eble constatos che tropicae arbaroi gis nun capablas el teni la tut teran varmigion, sed tio havas sia in limoin. Internazia te amo de sciencistoi resumis la novain econoin en articolo Ciu aperis en unu el la plei renomai facai revuoi de la mondo, nome en scienze. Inter la autoroi estas tri nomoi. Uno el ili estas Radim Hedl de la Instituto pri Botanico de la Academio Scienza de Ceja Respubliko, kiu kun kolegoj mezuris en Borneo arboin. Li priskribis en Ceja gazeto, kion la expertoi el trovis. En ilia studajo ili skribas. Gis nun la tropicai arbaroi bone servis al ni kai absorbis la carbondioxidon kiu estas enaerigata de industrio, energi productado au trafico, sed la crisa soilo proximigas. Tio correspondas al plialtigio de la maximumai dumtagai temperaturoi super 32 gradoi. Tiam minacas la dangero che la arbaroi desfalos cae en aerigos pli da carbondioxido, ol ili mem povos absorbi. Tio estas averto che ni homoi devas redukti la enaerigadon de varmdomai gasoi por eviti pluain altigioin de temperaturoi au la pli firmigion de extremai veterai fenomenoi kiel sekeco. Tio estas faktoroj, kiuj povas malebligi, ke tropikaj arbaroj per fotosintezo povas konservi carbonon dum longa tempo. Tropicai arbaroi enhavas proximume quardec procentoin de la monda vegetajaro. Tio estas vere multe, cae Tial tiui arbaroi estas essenza elemento de la rilato inter biosfero cae climato. Anta unelonge ni audis precipe de politikistoi che la climata shangio povas esti contraubatalata per la plantado de arboi, cae che ni ne devas draste reducti la enaerigoin de varmodomai gasoi. La studajo definitive diras al ni che tio ne sufficias. La temperaturo lautio pli altigios per la pli multigiantai en aerigoi de carbondioxido cae tiel endangerigos arbaroin. Tial la studajo concernas precipe tropicain arbaroin, en ciui la temperaturoi estas pli altai. Por esprimi tion pli generale, arbaroj konservas karbonon el la atmosfero per fotosintezo dum kreskado. Ili konstruas lignan biomason, sed ili faras tion nur sub i kondiĉoj, kaj la kriza condicio, kiu povas limigi tion, estas ekstremaj temperaturoj i reduktas la fotosintezon tiel forte, ke ne plu estas konservata carbono au ke arboj eĉ komencas morti. Tion oni povis relative amasem rimarki en la Ĉeĥa Respubliko dum la pasinta jaro. Sed tio ĉefe okazis pro La arboj mortas, la ligno malkomponiĝas cae la carbono de novere iras en la atmosferon. Internazia scientista teamo sub la gvido de expertoi el Britio atingis tiuin studresultoin. Partoprenis tri autoroi el la Ceja Respubliko. Ili contribuis al la amplexo de la sen exempla studo en kiu ili Nove creskigis plurain miloin da arboi dum longa tempo, cae observis ilian mortezon sur dauripovai areoi en la UIU Temburong Nazia Parco en Brunei Borneo. Ili eclaboris en la jaro 2007 en Brunei, cae de tiam esploras lau sisteme la tropicain arbaroin de Borneo.